God dag herr handelsman Flink min vän Jag kommer med storm ut till Flaten igen Det blåser nordvästen ger hals God dag herr Ömmerdal välkommen ut Nordvästen bedarrar han blåser snart slut Men hör min bedårande vals maj, på Malö, vackra maj. Dig vill alla böljor smeka när du kommer i din eka och förtöjer den på svaj. Hoppar i land, smidig och grann, blåögd och brun med små, små fjul på Eiderdun Vilar du i mina drömmar flicka från Malus drömmar Vem ror i brytande sjö hit åt? En fröken herr Flink kommer ensam i båt Det blåser nordvästen ger hals Vem är den fröken? Hon ror som en man det är maj på Malö så fager och grann Men hör min bedårande vall. Maj på Malö, vackra maj Dig vill alla böljor smeka När du kommer i din eka Och förtöjer den på svaj hoppar i land Smidig och grann Blåögd och brun Med små, små fjun På ejderdun Vilar du i mina drömmar Flicka från Madös drömmar God dag skön maj, här är allting klart Hos handelsman Flink går det undan med fart Det blåser nordvästen ger hals en ost, två kilo, så fet och så rar Sardiner, ansjovis, en burk kaviar Men hör min bedårande vals maj på Malö, vackra maj Dig vill alla böljor smeka när du kommer i din eka och förtöjer den och svaj hoppar i land blåögd och grann smidig och brun med små, små fjun på ejderdun vilar du i mina drömmar flicka från Malöström år ger Evert Håb ut ballader i Bohuslän och där skriver han om Maj på Malö som handelsman Flink ser komma roende och som han betjänar i sin butik. Visan sjunger Tåb första gången på Ängön i Bohusläns skärgård sommaren 1943. Inte heller i år delas några Nobelpris ut. Ett uppmärksammat inslag i årets bokflod är de politiska reportageböckerna. Den mest omtalade är Arvid Fredborgs Bakom stålvallen som handlar om Tyskland under den nuvarande regimen. Eivind Johnson kommer ut med Krilon själv, den sista delen av hans trilogi, och Fritjof Nilsson Piraten ger ut tre terminer, Sigfrid Siverts, sex fribiljetter och debutanten Sivar Aner ger ut novellsamlingen Skon som krigaren bar. Bristen på läder gör att man i april inför allmän skoransonering, en hårt kritiserad åtgärd som omfattar alla skor av läder eller gummi. Men officerare och underofficerare får en extra tilldelning av skor och det får under hösten även de mest skoslitande yrkesgrupperna. Organiserade idrottsmän får köpa sportskor på licens.